поклик губ твоїх, поклик рук. Я за тебе готовий на страту. Є на світі багато наук, та найважча наука чекати.